larawono. <laughs> Kowe iki sapa ora? Kowe iki amang ridho kok. Wes nungkulo. Dosa muka ing esuk. <laughs> janur nembang kok ngono kok ya ora iso kuwi to gong wah prandek puno kok kowe iki lemu kementhus ya ora ngono reng ora wong jenenge wong latihan iki wong ora iso kuwi wajibe belajar ane belajar kok nek kok ngono kuwi ya ora apik nyandang nganggo tanpa diemper-emper nyandang aku ki ya sing apik ora kok ketune wong wedok di. Ah, mutae bayu eh Oh tak kan tak kandhake kowe mongso Wong oh, mongso iso wani iso iku Kaya Joko Wono kuwi rek ya jenenge sithik-sithik wong tak usungke lemarine Awomingi setenggone kaya nganggo paket turgane ewon-ewon. Wong nek ora kalap. Rambute jegrik. Boyo ben kowe kuangger ngejak padu aku tak tabuh ke jazz. Pindah tempat kowe. Eh lah bapak tindare yuh awake dhewe ndelik cilapang iki. gating erang trisundi kalimutan jolong mongko kalimutan ing jagat sanyata pangiriting kebudungku sasisi sapiku marang triwagotro gagar kerawak kerawak kerawak wardo ning sirku capo guru-guru ingkeng ana suro kang jemugur ngakoso tanpa uno tanpa uni lamun jinar wakno ngibarat no seloko seloko celeng inteno inten duwe upo moto kapendem sak dedek sak pengawisi katon seminar mancur tejanya Kilura Semar Badranaya ingkang amurwani goro-goro uga amungkasi goro-goro. Ya Kilura Bojo ya Kilura Marga Ewuh, ya Ki Buga Sampir Dudha Anang Unung kang saknyatane Sang Hyang Ismaya Ngejawanta. Pungun-pungun tiasira tat kala Preso ingeng putra kekalih ingkang nembi sami rebat yodo satemah den perbeki ilang soko ing pandulu. Kawedaring sabdo kilas marbodroyo amiji marang ingkang putra kekalih. Kepareng rukmeng daya sigro anyekar pucung pinongko dadyo. Lerming deduko. nangen di anakku si cemplon karangan ton cenguk garangan ini. Wong wis dilekake wong tuwa si gareng kuwi tak pengin lunga adu-adur mangsa kok lek klitah klitih. Angger muni awake arep sehat ki bagusi. Bocah ora totok. nek dong agek awake sehat sambat ngaruwara lem mresak-mresak entek 2 gram. Wadul karo aku aku yo ya syukur aku. Eh anakku siji kae pancen upama ta dadi bocah genep ngleleng ae. Wis tangane tekle. Mripate kero. mengkas mengkis kaya ngono. Prandek puno kementus. Awor bapakne kok weruh. Piyayi putri wat kok lem niki. Waduh, manis temenan. Aku ya terus manis kok masa seru dapurmu. pancen anak-anak anek iki sore ana-ana. Sing jenenge Bagong tunggal dina klunah-klunuh. Adol bagus nek kon nyambut gawe iki. Nere saguya sagune kelemat-kelemet. Angger kon nyambut gawe ajukan kepriwe? pirang-pirang kok tekone kok ora ana sing gawe senenge wong tuwa. Wong dhewe iki seneng nembang joget ki mbok dadi anu ku ya ora ketan ming rintingan wesi wong bapakne ki ya. Kowe tak sediani gamelan kok ya ora tau dinggo gawe seneng latihan ya ora ming diliwat-liweti. Malah nyekel gitar. ngono ki nek ya latihan gitar ya ora mung crang-crung-crang-crung. Ora ana lagune ora barang malah. Panjen do mentek-mentek elek. Juga jembrung ora tau gelem ngelapi. Meja reget ra disaponi. nolo gareng kowe do mrene mbok yo ngelingono nek kowe iki duwe sedulur lanang siji wae minggat ora pamit karo bapakne nganti aku dhewe lali ora sibo caos ana ning negara Ngamarta mergo mikirke anakku Petruk sing lunga tanpa pepoyah Eh bocah ki adat rata di kantepane kaya antepe lunga ora pamit karo bapakne. Heeh, hmm, gek lelunga ki nangen. Eh, Petruk lunga ora pamitan pitik ku ilang wolu. Eh, ya coba-coba mengko tak geram yang ni. Barang miring, barang mloyo kagok ketanon mbok menawa mengko anakku krungu swara tembang mau banjur krasa cengle. Do cengkelak bali mrene meneh. Aduh ngombe es tak kon rusak suaraku kok mah ora rusak. Jadi kena rusak ya suara nembang aku. Ar ngaso bulane malah iso nembang. Hanya es trembelan deh. Upamono tak kon gulek ya meneh. Aduh yono tak nembang iki man timbang aku dibiyantu para anak-anakku wiyoga lan para ibu-ibu woro anggono banjur disenggaki dening anak-anakku wiraswara senggan sing apik keplok sing runtut ning tak jaluk sing keplok ya ming sing wiraswara ora kok sak keplok kabeh yuk malah dadine yuk rombongan tetekang Saka tekan kono kok aplak aplak aplak aplak eplek eplek. Saya anger kru swara kendang. Tang-tang-tang-tang aplak aplak aplak eplek. Menungsane do orang kenal. Aduh ya, ah, apa nek keplok akeh-akeh iki jur Malah elek Aplak-aplak Aduh ya, no tembangan kuwi apine nek di iri gamelan ki kudu sing ngeruntut sing apik sing patut dadi dirungokke ya kepenak dirasake ya enak ado ya ayo nek panca sing ora keplok ing kono do ing kene kok muni bareng swara nganti kaya bebek mlaku Aplak aplak aplak eplek aduh eplek garan Adoyono tak nembang kono le mikir nganti nyekel buku nganteng tembang sing bisa ngadi nek kene. Nenek tembange plek-plek ya ora duwe catetan. Adoyono tak nembang o tembang ngaku. Pas semuanya mau ngurip onong mercopot. Carang reksok. barang mreksa-mreksa wilis tanpa potro. Ora gampang wong urip ana ngalam donya panjen ya bener. Wong ana ngalam donya ki urip ki janjane ora gampang. Ning nek pancen bisa lengecake ya luweh gampang. Kawin wong urip ki sipate mung supaya cukup karo karo tangga teparone cukup kanggo sebisa bedinane lan uga cukup kanggo lumrah. ya karang sak kaya sak gareng petruk bagong sak aku iki nek ora setiti ngati-ati ya kecipuan dikeke kono-kono kurang kakeke kono-kono kecipuan kakeke kono-kono kecingkrangan dadi malah njuk mengentek tanggu jajan Ane upama tak peng pengilaku jajan sing warak ming aku dewi lah anakku. Ah, tekati nai nyawa ya urip. Ah, wong ado di penemu kaya ngono. Kena penemu sing ning rungkutan kaya ketemu. Angger di dhewe titik ro titik iki kluwuan wae. Demen doyak wong. Panjenengan wong-wongane cok dorang kene. Ya senajan to arek golek tetimbangane urip apa mata isih Joko ngono kudu ndelok-ndelok. Upama isih legan utawa rondo ora ana sing duwe ngono ya ditari. Awang dodol. <laughs> rono tak nembang iki maning aduh yono tak nembang tembanganku aku arep kelingkang klengkeng ngene sing jenenge bagong nek ngrungokke tetep krungu swara kuping tengen diguang kuping kiwa Laku nembang gending ibut ngantek ubruk adus keringet saya mah ndekem ndelik nang sor pabringan <laughs> pokok ngono ki kon kepenak pikire wong tuwa. Mengko paman ana wong aru-aru, sampean sinten kok tengeriku? Ngaku nek kula niki anake Semar, aku oleh oleh. Ora urung aku ya oleh oleh. Aduh yana tak nembang gentodoro jubin nalus winursita. Oh, jenenge tembang kepenak tenan. Kleningan sing apik nyetel pelok barang tak gendingan. Sore sore ya bapak kutut manggung. Oh. patigong nganggo leren becike tak selane dolanan pinangka kanggo ngilangi sebelku iki sapu tanganmu dolanan sapu tanganku nek tak pikir-pikir marah marahi langut. Terong ngalit mung sira sing tak anti-anti. Nembang kok ngene kok anakku kok do ramara. Ih, aku malah kelingan sing ora-ora anakku sing minggat ora mulih-mulih. Sore sore ya apa. Ayo. kadikonokin tajeng kelitan kok yuk tekan tundone kok yuk nyadi merebes mili ana apa pak uh, riwayatku kok kaya ngene riwayat iki ngapa uh, anakku si Petruk ora gek bali-bali kok ngene iki gedung aku cabutan wae apane untukku bakaran untu iso talah dikono. Ora dicabut bahayane ora kena nggo memangan ya Pak ya. Iya. Lungane Petruk ki mergo le ora pamit kira jalaran upama pamit to mesti bapak ora ngilani. Sepisan sing angka loro upama kowe ngilani Petruk ora disangu dijalwi duit nglengkara kowe ngenehi ora. Ya. Ya Petro lu ora pamit tak iso disangu wong nyolong pitikmu. Ngrampok entok gonku. Ali mae sing ilang. Gek mongko nggawa sandang aku sing anyir-anyir ora di etung dhisik kuwi jane tak sapa le utang wis durung rampung le nyauri wis go minggat Petro. Nek bab nggon sandangan lan nggon bondo sing ilang digawa mono ora apa-apa waton adimu ki slamet. Aku mau bareng nembang iki sapu tangan aku njur kelingan sing ora. Awe ah, kacune Petrus sing cok buntel panganan kae. Keri. Ame urusan kacue kok ya dadi petangis kok aku. Lakon kok kaya ngene nala garing. Aku angur boyo mati yo oh, wayah sarap sawane. padha karo kepen lemu ginuk-ginuk. Tanggending ya, Pak. Ngukae nglipur pikir sampean. Eh, coba ngendi ngono.